babba kusa musawa a inda gogo take kawatarwa da suwai ba cewa kada ta saki ta tare jijiyar a akan wannan abu da ya faru tsakanin da biyu da mai wato ne ba ni ma wanda ai da gudu na cewa ko biyo ni to yanzu za ta Wuya wuya akan wannan abun ina ganin al'amarin mu ya fara yin sanyi ina da karar zuwa asibiti za ki masa gobe ki je ki ga boka ba mu kasa zama ba tunda kafin al'amura su zagule mana sai ba ta ce ai so da mu je da ke dan ni ba zan iya kai kai na gurin ba ta ce ba zan yi mu je tare ba saboda zan sa ido na sosai sai al'amuran gidan nan zan kira hajjiyar ki yi mata bayani sai ku haɗu a can ku je tare da suka dawo a wajen ba. inda ya ɗauke ta da jiwa ya koma ofis. Ta saba shi gurin Suwaiba. ba. Har gwaggwama ta ta yi nata abin da ya ba mu ni ba mamaki yadda aka yi har suka san hotel suka je da abin da suka yi amma sai ta sawa lamarin. ta ji daɗi a ranta tunda har abin ya ba ta wuce ba ta ga wuce ba ta kamin ta yaudar mijin cewa za ta ga likita wato asibiti ta tafi da ƙarfin gwiwarta suka yi maɗa ga hajiyarta suka wuce kauyen da boka yake ga musu surkulla iri iri tare da gargaɗin aiwatar da komai yadda ya tsara musu tare da gargaɗi mai ƙarfi akan kada ta yarda kunnen mijin ta ji sirrin da ke tsakaninta da shi in kuwa ta bari ya ce duk abin da ya biyo baya kada ta yi kuka da shi sai kuka da kanta har kuwa tun daga wannan zuwan da suka yi biyo bayan ayyukan da suka zartar sai komai ya fadi tsakanin Muniba da muke har ɓacin ya tuna da Muni ita kam a lokacin ba da abin da ta sa a gabanta ta tsananin addu'a cikin wannan hali ne ba ta je duku halartar wani biki da suke da shi na kannan ta biyu wannan Lahadi tana sanin dawowa Gombe da misalin karfe biyu na rana Mujib je kira wayarta ta sake shaida mata wata zauna a duku kawai ta dawo Gombe har sai ya zo cikin mamaki ta tambaye shi wani abu ya faru ne ko na yi maka wani abu ne ban sani ba wata babu abin da suka yi mini haka nan ne ba na son ki dawo ba ki kan zaman ki a nan duku yana faɗin hakan ya kasa wayar sa ta daga zaune tana jimanin wannan al'amari har su ta shigo ta same ta ta yi zubin tana tunani ta tsaya a kanta tana maka kallon mamaki take to lafiya kike zaune cikin tunani ko za ka tafi kina kika ga kika zauna sai ki dare ya yi miki ko da ba ta san tukin dare damuwa ta ƙara a fuskar ta ta bayyana wa sa abin da mutum yake ita ma abin mamaki ya ba ta. sai ba ta ƙasa a guya ba ta sa aka kira baban su ne ba ta sai da masa abin da ke faruwa kuma al'amarin ya gurgiza shi har yake tunanin ko wani abu mai yiban ta yi masa sai wa baban ta rantsuwa ba ta yi masa komai ba ita ma ta tambaye shi laifin da ta yi masa ya ce ba ta yi masa komai ba ya ji ya sami ɗan uwansa babba Adamu da babba Audu ta gaya masa mu da muniban ta shaida masa babba Adamu ya lalubo wayarsa a ta kira wayar majid din bayan sun gaisa ne yake tambayar su ne gaskan abin da muni ba ta gaya musu babu kunya ko fargaban wani abu sai ya ce eh haka ne na ce ta zauna a nan ku, babba ya ce ko ne dalilin ka na cewa haka yace. babu wani dalili yace. wani abu ta yi maka majid yace. ba ta yi mana komai ba ni da na fi son ta zauna a nan ne in ya so idan na warware matsalolin da ke gaba na zan zo in dawo da ita babbar ta tambayar ta ina ta nufin ta zauna kenan yace na ba ta zaɓi duk inda take son ta zauna ko nan su ko gidan goggo aikin ta ayyana nan ba ta harzuka yace abin da dukkan ya yi maka daidai shi da sanin mahaifiyar da take zartar da komai to mun gode za mu rike irmu kamar yadda ka bukata za ta zauna a gidan iyayenta amma ka sani amma ka sani idan muka gari da jiran zuwanka baka zo ba za mu kai ka gaban alkali don ka bada takardarta tunda mu ba mu san tilasta ka zama da ita ba to za mu tilasta ka ka bada takardarta tunda kai da uwarka ba ku san san muhimmancin zumunci ba duk al'amuran da ke faruwa a gidanka muna tare da irin cin kasin da ake mata hakan bai sa ka ga irin hakurin da take da ku ba har sai da karaba ta da gidanka to ka je duniya ce ta yi bagaruwa jima ka zauna da wanda ke so zaɓin mahaifiyarka in dai ai hajiya harira ce wallahi ba baki zan yi maka ba sai ka mai da kai a duk kwatance kamar yadda uwarta ta mai da ubanta ga suna har bar duniya ana kwatancensa a matsayin mijinta ce mijin da bai da iko da gidansa yau da iko da da balle matarka da ta raba su da kowa nasa to kai ma tana nan zuwa kanka muna nan za mu ji labari har ita uwar taka in ba ta yi sa'a ba sai ta raba ku za ta ga sarrin su tana gama waya da mijin ya kira wayar gogo ya gaya mata abin da muke yi kada bakin da za ta yi sai ce yi. tun da wata ta zauna a nan sai ta zauna na ɗaki ai shi san inda ruwa yake masa yoyo ni dai ba zan matsa musu dawo da ita ba tunda ba sakin ta yayi ba kuma ai kila akwai dalilin sa da yasa yake ta zauna a nan din cikin jin zafi babba ce abin da zaki iya cewa kenan ko to shi kenan mun ba ku da Allah ce da shi idan kun yi hakan ne don musguna wa rayuwar yarinyar nan wallahi Allah na sane kuma sai ya saka mata in ma a nan duniya ko sai an je lahira amma ki sani hajiya harira da yarta da kika rike hannu dubu ko za ki ga sharrin su ki rike wannan aranki da kasa wayarsa ta dubi yan uwansa da ce kun da ji muka yi da su ko to mu tsale su mu zuba musu ido muni ba za ta zauna a gida kamar yadda yake kafin mu ga abin da Allah zai yi amma ina son mu taya yaran nan Usman da addu'a don kuwa al'amarinsa yana buƙatar addu'a har ga an fara kasu da yarinyar nan kuma sakacin duk da ta sasa uwarsa ne amma za ta gane kuskurenta duk ran da suka rawa ta da ɗan nasa su sa ya kore ta a gidansa tamkar yadda ya yi wa matarsa babba Adamu da kansa su ta ta a motarsa suka je gombe gidansu ya ce ta buɗe ɗakin ta ta ɗauki duk wani kaya da za ta buƙata tana gamawa su ce ta rufe ɗakin ta kawo da mukullinta a gaban su ba ta gaskiya wa gogo maganganu masu tsayawa a rai ko ruwan gidan bai saba suka juya suka koma duku kwanan ta bakwai a duku suka yi mata umarnin ta koma gidan mama Amina ta zauna don ƙarasa karatunta wanda watanni biyu ne kasar rage mata ta gama. Zaman ta gidan mama Amina ya kwanta mata da hankali sosai saboda maman da 'ya'yanta suna ɗebe mata cewa ba sa baranta cikin tunani ko damuwa na su ya zama tamkar su ya kawo ta duniya saboda kulawar da yake nunawa kan al'amuranta sannan ya yi tsaye don ganin al'amura sun daidaita tsakaninta da mujib ta koma ɗakinta amma abin ya fuskara saboda irin kalaman da mujib ɗin yake gaya masa ne ya gano al'amuran nasu na buƙatar addu'a shi yasa bai mutu masa ba ya ƙyale sai dai ya sa malamai na yi wa al'amuran nasu addu'a shi da kansa yana taya su addu'a Jiran ya koma daga waggo sai sai ba da 'ya'yanta. a halin yanzu ma waggo ba ta son zaman doku inda ba wani sa'ani ake yi ba kuma tana zuwa ba ta daɗewa ana gama sa'anin fara tattaro ta dawo gombe babba kuwa tuni ya manta da wata muniba a dalilin kulafutun da yake yi ne waggo ta amso rubutu aka yi ta tsirkawa yaron har sai da ya manta da ita tun tana gidan ya daina yadda da ita sai mamansa sai gobe da babansa ranar da Muniba ta kammala jarabawar ta na gama karatunta na digiri a ranar sa. ba ta cikin kuzari maimakon ta kasance cikin farin ciki ta tana jin ta tamkar mara lafiya tana dawowa gida ta shige ɗaki ta yi kwanciyar ta ta kwanciyar ta ta yi tsayi mama ta shigo ɗakin ta same ta da waya a hannunta tana cewa wai ba yau lafiyar ki kalau kuwa ta tashi zaune tana cewa lafiya ta kalau haka nan da take jin kasala da fasuwar gaba ban san dalili ba tace Allah ya kyauta amma fa ki ƙara dagewa da addu'a me ya same wayar ki ne kina ta kira tana ringin da ki daga ba sai ta kira ta ji ko lafiya ni ba da laluba filo ta dauko wayarta tana cewa na manta a silent take tun da zamu shiga yin jarabawa ban cire ta ya sa ban ci ba bari in kira ta mama ta ce ta iya kiranta amma rashi ne aka yi miki ta kira ta gaya miki sai dai ki yi hakuri ki dauki dangana su ma ta ce ni ba sanan har sun hita gombe muni ba ta dace ƙirji. kada jin tsoron wanda za a ce mata ya rasu Allah ya sa ba mu ci karata ba ko babba ko ƙanwarsa. ko kuma gogwace kai duk ba su ba ne. a tsoron ta tambayi mama ni na mama waye na wayar rasu ce. ya hakuri babban ki karami Allah ya masa rasuwa mun ya samu ganin kwarin da za a sa a kitchen din mamansa saboda kin sai ta manta ta ajiye shi kuma ya dauka ya sa ya dauka magani ne mun ya bata san lokacin ta kwarma wata irin kara ba tare da sakin salati ta zabura ta miki Ako, ku biyu da ta yi ba, da ta yanke jiki ta faɗi Allah ya yi taimako daga gado ta tashi da ta faɗi sai ta faɗi bisa gadon mama ya da gudu sai kanta tana girgiza ta tare da kiran sunanta amma shiru ba amsa hakan ne tabbatar mata da muni ba su mata yi ita ma salati ta hauyi ta shiga bayan ɗakin ta ɗebo ruwa ta kausa ma a cikin da ƙarar muni ba sai za su da gudu suka iska muni ba warwar mama an yana shafa mata ruwa ta da tofa mata addu'o'i ta kasa suka tambayi mama abin da ke faruwa ta gaya musu su ma sun tausaya wa muni ba rashin da kai kasancewar irin tsananin da take yi wa baffa wanda ko ɗan cikinta inda da ƙar za ta yi mata irin wannan so mai tsanani garin fada cikin hayyacinta ya sa mama Amina ta dinga yi mata nasiha da kuma yi haƙuri dama kan lokacin morin kenan a duniya ba zai taba ƙara kula da a akan wanda Allah ya kudura masa ba mama ne ta kira mai gidanta a waya ta da masa rasuwa take zita cikin gidan har da ni ba kuma na yana nan zuwa don a yi jana'izar da shi. Na rasuwar ya fita da jama'ar dukku, maza da mata, aikin su ya ban suka shiga, ta yi kuka har ta ba uku lada. Don ba ta ma cikin hayyacinta, wasu rute marasa kan gado take yi, yadda aka yi ta yi sakacin ajiye abin da ya zama sanadin mutuwar ɗanta. Sun shiga ɗakin goggo sun yi mata gaisuwa sannan suka koma ɗakin maniba. wanda a nan duk lahirin dangin su da suka zo suke zaune. Maniba ta je falon mutum inda gawar babba take ta buɗe shi tana masa kallon ƙarfi ganin yadda magani ya fatattaka mata baki da labban sanyi ya ta saka kuka sai da aka rirriƙe ta aka fita da ita. Kwanan maniba uku a ɗakinta. a dalilin umarnin da iyayenta da babbanninta suka bata na ta zo kauna a yi kwana uku sannan ta koma gidan mama na. fata Allah mutu yana shigowa ɗakin ta don gaisar da ɗan uwansa da ke ɗakin amma ita da shi har yau babu wanda ya ce wa ɗan uwansa uku sai dai in ya shigo da ta gaisar da jama'a ce masa amma ba ta yi masa ita karar ba da sam ya ji yadda su haɗu da ta lura ma kamar kunya ta yake ji shi yasa yake kaucewa haɗuwar tasu su biyu tun bayan rasuwar baffa sai al'amura suka soma sauyawa tsakanin gogo da suwaiba yanayin zamantakewar su ya fara canza salo gogo ba ta da iko al'amarin gidan ɗanta yanzu suwaiba sai ta nuna mata ba fa za ta takura mata ba da gidan mijinta sannan gogon ba ta da ikon yin sirri da ɗanta sai ta ji wannan sirrin a bakin Suwaiba. Mujib din ta gaya mata wani abu take so ya yi mata, to sai ya nemi izinin Suwaiba idan ta yarda sannan a yi mata, in ba ta yarda ba to sai za ta yi haƙuri ko kuma ta kaskantar da kanta ta roƙi Suwaiba sannan a yi mata. Abin duniya fa ya damu hoggo, sai ta ɗauko ruwan dafa kanta ga shi ƙirƙiri wannan ƙona ta kuma babu yadda za ta yi. Ba a haranta gaya wa wani sai a yi mata dariya da kuma Allah ya ƙara. Ai dama duk wanda da ya ruwa shi ruwa zai yi dukan tsiya saboda hawan jinin da gwaggo ke da shi ya sa tun da ni bana gidan mijin gwaggo daban kuma a yi mata nata in ya ce ma kada ta musamman ake yi mata amma tuweban su ta dakata da yi da gwaggon ta yi magana sai tuweban ta ce Yi ba gaskiya gwaggo yana matsa mini da wanne zan ji da hidimar yara ko da ta ubansu ko da taki gaskiya kawai ki dinga yin girkin ki in dai ba ki cin gishiri ba wannan takura ne a ce mutum duk lokacin da zai yi girki sai ya dora cikin ya biyu ni ba dole bane in yi miki abu in kuma kin ga ba ki iya zama da ni ki koma gidanki gwaggwata ce kwarai dole ki mini rashin kunya tunda na yi tsayuwar daka na haɗa auren ki da dana Sun samu wuri kin bada sanyar ki yadda kike so yanzu nisa ce abin lakantawa Da zai dawo gidan nan da bakin sa zai gaya miki matsayina yankin manta ni uwarsa ce da na ɗauka wainiyar wahalar naƙuda na aike shi na raune shi cikin kulawa har yayi shekara biyu na yaye shi sannan na cika da kula da shi har yayi girma ya shiga makaranta yayi ilimi da ya samu aiki yayi kuɗi da kike takama da su ya aure shi kuma ni za ki watantar da wulakanta masa ne saboda ke butulci na fifita ta akan ƴar ƙanina na so ki fiye da ita sai ga su tun watsa min ƙasa a ido tun ba a je ko ina ba shi kenan ki sani akwai ranar cin dillanci ranar da hajar mai gari za ta ɓata Sai da dariya sai ta ce, "To ai gongo, yasa ba ki sani ba, ruwa cikin sakali, ya yi sabai hankalin yin wanka. Sannan ai ba kowa bane zai iya gara sun faɗi. Sai da tsananin hankali da basira. Kuma gwanin wani, mugun wani ne. Sannan ni a guri na, kwata goruba a hannun kuturu ba wuya ne ke da shi ba ina nan ina jiran dawowarsa ni ma da bakinsa zai gaya miki matsayina na irin ɗawainiyarsa da nake ɗauka wanda a yanzu ko ba za ki iya ba duk israrin san da kike yi ni ina ni ce dai zan iya da mutum ya dawo gogo ta ƙara zayyana mata abin da ya faru ita ta zo ta same ta a ɗakin gogo ta shiga tana yatsuna tana tona shingon ta tsaya tsere a gaban sa shi da gogo ta ce mami faɗi maganar ka dan sauri nake yi ina hidimar abincin ka ne fatan hidimomin ka a kaina na da yawa da na gama wannan zan yi wancan da gada kai ya ce eh ai na sani sannu da kokari ne ya haɗa ki da gogo ne ta kalli gogo tana tada baki babu abin da ya haɗa ni da ita illa abin da ta tuka maka haka yake haka aka yi kuma na ce na gudu da jinsi biyu ba ka na yi gidan aure ba ta wani ba in kuma dole ne in yi hidimar ka in yi ta gogo sai in ji rora na murya ga ya ban a a'a san ba zai zama dole ki hidimar gogo ba ta wuce dole saboda haka ki yi haƙuri ki yi haƙuri babu mai tilasta shi mata dole ta jiya ya dubi gogo ya ce yanzu wanda za a yi gogo kawai su dinga yin girkin tunda ta ce ba za ta iya ba in dai fa ana neman zaman lafiya ni ba na san abin da zai da mata da hankali tsoro da mamaki ne kama gogo duk da yake ba yau ba bane mujibu ya saba bin duk wani umarnin soya ba duk kuma abin da soya ban take so amma na yau ya fi ba gogo al'ajabi hakika kowa ya ɗaya da zafi bakin ta kaɗai zai ƙona. ta juya ta dubi mujibu mujibu yanzu irin abin da za ka iya yi wa matar da ke nan kai da kake da iko a kanta amma ba za ka isa da ta yi abin da zai faranta ran uwarka ba to wallahi ka sani janar ka na duga dubina. sai na ɗaga maka za ka samu ka wuce in ka manta bari in tuna maka ni so na haife ka bayan na sa wahala ɗaukar ciki na wata tara na yi naƙuda na haife ka na shayar da kai na yi renonka har ka girma ka zama abin da ka zama in har kana ganin akwai wanda zai wulaƙanta ni a doron ƙasar ka iya tsare shi to yi babban kuskure kuma wallahi idan na yi maka baki sai ya ka baka alhakin nono na da kanta don kuwa baka isa ta iya biya na ladan wahalar da na sha a kanka ba kama daga haihuwa shayarwa zuwa rainanka saboda haka wallahi ka kiyaye ni don wannan su umar yarinyar za ta kai ta ga halaka ta ƙara maganar ta da nuna masa soye ba da yatsanta nan fa mutu da numfasa sannan yake

ni kan gaggo ban ga illar su ba ba in ma har tana da wata illa ai da baki haɗa auren mu ba tunda kullum alkhairin ta kike faɗi ita da mahaifiyarta sai yasa ni ma kuma ba na san ɓata mata rai a dalilin bin umarnin ki kun ga kuwa ban yi laifi ba idan na so so ya fiye da kowa a duniya kuma ke ce kika nuna min muhimmancin ka a rayuwata a matsayin ta na uwar ƴaƴana saboda haka ki hakuri da ita tunda ke ce sanadin auren mu ko wata mutuwa ta ce ko oh, oho wato don ni ce sanadar auren ku shi ne za ta tsare ta ta yi min cin kashi ba ta iya ɗaukar mataki a kanta ba ita ɗin da ai halarci ai ban cancanci mutuntarwa a gurin ta ba in har za ta iya tuna tsayuwar dakan da nake yi a gaggaban auren ku ya dawwama ga ta ai ta sani saboda ta a baki tana yatsuna ni fa goggo in wani taimako kike min akan auren mu ya kamata daga yau ki daina tunda ke ba ki amfana da komai ki kadai kike amfana amma fa ko ba komai ni ya danki baya ne ya riga ya dame da kashi babu yadda za a yi haƙuri mutum da duk da shi ya isa haka ku sauke aikin ku magana ta kare ku ki. ita ma za ta yi nata ku ce mu to wata jira ta fitowar ta ta bar ku tana fita gwagwata rufe da kuka tana cewa sai so na rasina na dan gorwar da bagaida na riga na yi babban sakaci a rayuwarta, wanda ta fi in gyara wannan al'amari zai sha wahala yanzu ba a gaban kudera ta iya tuce ta matarsa ka nuna ta ce matsayi karan lashe ta a gabana amma ni tsakani na da kai ba kalmar lallaci balle ka bi umarni na balle ka bi umarni ka yi abin da nake so sanin kanka ne hawan jinin nan ba zai bar ni in iya yin girki ba sai ka nemo min mai aiki Ka dinga mini girki da ayyuka inda ka ba za ta iya ba. mu ya ce,

kenan zan ka an yi miki haka ne har tsamari tsakanin sarafin guda biyu don kuwa kirki soyayya ba ta hana a nemo wa mai yi mata girki dole da kanta take miyarta in an yi abinci a kawo mata gayarsa ta ci da miyarta maliba kam tana nan gombe hankalinta a kwance har ta fara rotar tsaka a nan gomban ta da damuwar matsalar aurenta da mutum a ranta tana nan tana addu'a ba dare ba rana kan Allah daidaita al'amuransu in kuma kuma rabuwar su ta alkhairi to Allah ya kawo su da rabuwar auren su cikin sauki ba tare da tashin hankali ba don yadda su babba da musu kaso sun samu su je har Gombe su tattaka shi a gaban uwar shi da ba da takardarta suka nemi shawararta ta tace su kare shi tana nan tana addu'a Allah zai kawo ƙarshen al'amarin saboda duk istiharar da take yi akan auren su ta da son zuciyarta ba ta son rabuwar auren su da ta fuka kaka akan son zama zama da mijin nasa kuma kullum kwanan duniya daga ƙara son ta take yi har ba ta son ta an faɗi laifinsa ko a ce yayi ba daidai ba akan lamarin auren su hakan ne yake ba ta tabbacin lallai akwai wani koyayyen alkhairi da zai biyo bayan auren su to amma fa sai an yi namijin kokari kafin a kai ga nasara kuma za ta yi akwai tana addu'a har sai an kai da nasarar da take hararowa a wannan lokacin ne suka kin kai da kaukar an kai kowace gidan mijinta duk a nan gwamnan sai fatan zama lafiya yana wata bikinin mijin da sassafe bar gida zuwa ofis a dalilin neman gaggawa da ake yi masa a ofis din wajen misalin sa rana sai ba ta yi bakuwa wata ƙawarta ce da suka haɗu a asibiti gurin awon cikin baffa tun daga wancan lokacin ne suke zumunci da ita suna kuma ziyartar juna sun bazu a falon suwaban suna ta hira da ciye har lokacin sallah yi bakuwar ta nufi ɗakin barcin suwaban ta yi sallah tana zaune a gaban madubin suwaban ne bayan ta idar da sallah suwaban ta shigo ɗakin ɗauke da walida diyarta ta canza mata kaya tana zaune bisa gado suna hira da bakuwar uwanta inda ba uwar ke tambayar ta wani mamman wani gani sirrin ki ne yadda mijinki ke nan nan da shi na gidan can zama ke kadai ba kifiya cikin kada ta uwar miji ma na ga lallaba ki take tamkar da yadda kike so ake yi wallahi zan so haka a gidana ni ma ko dan ni miji na hutu ne ba a sanin gaba ka balle bayan sa sai ba ta yi dariya ta da ta ce uhm, ai wannan sirrin na Umar da miji ba kowa zai iya ba kuma sirri ne a gare ni in har kin san za iya in ga miki Ina so in kai ki da aka yi mani wallahi za ki mallaki mijinki tamtamtar da kika haifa a cikin ki za ki ji ki tamkar na a da to wallahi idan kika so ya zauna a nan kada ya tashi sai kin zo to ko motsi ba zai yi ba ina mai tabbatar miki ko ta tsari yake ji ba zan iya tashi ya je ya yi ba sai dai ya yi su a wando saboda bin umarninki haka nake da baban walida ko uwarsa sai na ba shi izini yake mata abu in kuwa ina fushi da shi to tamkar mahaukaci yake komawa saboda lallashi kuma sun san wani abu wallahi da mamansa muka je aka yi komai amma tana waje ba ta sani ba na amsura kamina na zo na aiwata ita a tunaninta idan na mallake shi zan raga mata sai ka ce wata uwata in kina so in kai ki aikin boka ne kan yankan wuka ki mallake miji su kore kishiya kuma har abada ba zan iya sake auren wata mace ba to ko matan san na waje ba zai taba neman su ba larai ba uwa take ni ji hana in iya Ni nake neman yadda zan yi na rasa. Tun ma ai da an yi an gama da yamin sirri. ba bata gara zama take. To saurara ki ji. Aiki ne na neman duniya. kuma za ki samu amma akwai kawai hanya sai an dan yi sako in yaso sai ki tuba daga baya tamkar amsar tuban a hannun su take da ma kafin su tuban sun mutu Allah ka tsare mu amin ta so mu zayyana mata irin fasadin da ake yi idan aka je gurin boka tun daga abin da za a yi a bukka ta farko har zuwa bukka ta ƙarshe har ta su kancin da boka zai yi da kai na ji dindina kai ta ce yanzu duk kin wannan aikin ta ce kwarai kuwa duk na yi shine kuma jikon nasarar da kika gani na samu a gidan nan wani irin kakarar aman suka jiyo daga falon tare da aman salatu mai kara zu wanda ya suka falon suwar ba da gudu suka fito falon don ganin waye a falon ji suka gani da ta da bango yana tafiya cikin da tangadi ya faɗi a lulun tsaf ya ji kalaman suwar ba sai su bar su ɗakin ya shigo wajen lokacin da suwa da ke cewa sirrinta na rike miki ba kowa zai iya ba shi kuma ya labe yana da sirrin shi ne fa ya jiyo sirrin da ya jiji tashi ya zautar da shi inda ya ji wai har ya taɓa cin naman mai sani ba kafin su bisa gare shi ya zubi a ƙasa warwar bayan ya yi wata ƙara mai sun fitarwa. ba ma yanka ihu ta yi tana faɗin. Shi kenan ya ji na da boga ya ce kada in bari ya ji har kuwa idan ya ji to kada in yi kuka da kowa akan abin da zai biyo baya shi ke na shiga uku ban lalace ba dan ban san me zai biyo baya ba ke ni ma maryam ta ici be ban san me zai biyo baya ba sai kun biyo mu a cikin littafi na uku za ku ga abin da zai biyo bayan wannan badakala a cikin Nima wani sa'idu ki tsaye nake cewa gobe da labari. Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.